nawet dało się mocie wiercie na no to miejsce. No. Bo ja chcę sprzedać, bo ja nie mam czasu jeździć. Nawet małe spróbujcie, panie, ej! Nawet małe spróbujcie moje łosy, spróbujcie. Małe, a duże to nie do porównania, mocie, o. No próbujcie, no. Spróbujcie, panie, ej! Nie, Nie, nie? No Nie, ja chcę, ja chcę ty. No. No. Chcesz kupić? Nie. Co? Chcę ty, ty. Ty? Ale tylko ty 5 zł dziecko. A, No. A daj 4 zł, daj 4 zł. Daj 4 zł, 4. mam jeszcze plecach. Kielo masz, pokaż. A Чекай момент. Ну, а Молодец, куец.